kagohe nkebura barundi biriya biganiro by'iyarusha byarabyaye ikintu gikomeye rwose muri iki gihugu naho bamwe bavyiyobagiza ntibace babishyira habona n'ingoga murazi neza kuntu amacakubiri y'amoko yari yarazingamitse iki gihugu ariko uravye ukuntu babiganiriye bigateba bikaja habona bikaronga indinganizo gushikaho iki gihugu cacu cari kimaze imyaka cumi n'itanu atanduru zifatiye ku vy'amoko zisubiriye zifatiye ku vy'intara zisubiriye kandi no muri aya magume turimwo hakaba ariho abagerageje kuvyura vyo nivyo vy'amoko ntibifate umuntu arabona yuko bijya biganiro vyashikanye igihugu ku yindi ntambwe nziza ibereye twiteze rero yuko ibi biganiro navyo nyene vyosubira kuvamwo iyindi ntambwe nziza iboneka yofasha igihugu uh, kubandanya gitera imbere kironka akarusho nk'ivyo vy'intwaro rusange nyene vya demokrasi ni ibintu naho bari babiganiriye tukiva muri ntega marangara bitaratsimbatara rwose kumbure abatari bake bakibaza ko demokarasi intwaro rusange ari amatora gusa ntibamenye yuko hariho n'akandi karangamutima gafatiye ku bintu byinshi bitegerezwa kuranga intwaro rusange demokarasi ubu rero hari hageze yuko abarundi basubira kwicarana bakaraba iyo tuvuye bakaraba iyo turi ko turaja bakaraba za ntumbero nyamukuru ziranga intwaro ya demokarasi hasi bakaziganira bagaca baraba n'ukuntu hashingwa indinganizo nziza zibereye zituma tugira iyindi ntambwe mu buzima bw'iki gihugu cyacu akagohe nkebura